kiel classica musico levas la anim staton. Vivaldi, Tchaikovsky, Mozart. Classica musico povas positive influi la anim staton. Kio ce tio ocasas en la cerbo, tio nun montras studajo de esplorista teamo el Shanghaio. La resultoi contribuu alla disvolvado de novai terapioi por homoi cun severae depressioi. Che musico povas havi efficon alla anim stato? tio estas conata, cae documentita per granda nombro da studagioi. Ciel pezzoi de la componistoi Antonio Vivaldi, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, cae aliai disvolvas sian efficon en la cerbo, tion observis la esplorista teamo de la Iau Tong Universitato en Shanghaio, helpe de la mesurado de cerbai currentoi. Celo de la studo estis trovi efficain voioin por activigi cerbain areoin per musico. La parto prenantoi estis dec tri pacientoi, cun terapie resistemai depressioi. Ili donne positive reagis prilacutimae tractadoi per antidepressiagioi cae psicoterapio. Pro la malsano, ili jam havis implantitain electrodoin por la stimulado de la profundo de la cerbo. Tio estas terapia metodo, ce la recompensa centro en la cerbo estas stimulata per maldicegai electrodoi. Tiwin en plantajoin utiliges la teamo de la Instituto Prifunccia Neurochirurgio de la Iauton Universitato por la studajo, cio nun estis publicigita en faca giornalo montrigis en la studaggio che la antidepressia effico de la musico ec estis per sincronizado de la neuronae osciloi en du areoi de la cerbo. En la auda centro, quiu respondezas por la prilaborado de acusticae impressoi, cae la recompensa centro quiu decide partoprenas en la ecesto de positivae emozioi, kiel felicio cae gioio. La cerbae curentoi do oscilis harmonie. La pacientoi crome estis attribuitae al du gruppoi. En unu gruppo estis partoprenantoi quiui ne multe shatis musicon, cae en la dua gruppo la paziento tre alte estimis musicon. En la dua gruppo montrigis pli clara sincronizado, cae tiel ancau pli forta antidepressia epico, ol en la unua gruppo. Per tiu distingado, la esplorista te amo povis esplori ancora pli detale la meccanismo in in la musico iniziatis. Crome estas per tio ancau pli bone eble, elabori terapi planoin, ciui estas tailoritai por unuopai personoi, diris la studestro. La resultoi de la studaggio estis utiligatai en la clinica practico por disvolvi practicain cae efficain instrumentoin cae applicoin de musicterapio diras la unua autoro. La prilumigo, kiu kun neuroscienzoin, neurosciencoin, psikiatrion, kai neurochirurgion, estas krome bazo por plua esplorado, kiu okupigios pri la reciproca efiko inter musico kai emozioi. La teamo krome planas prilumigi, kiel aliai impresoi exemple bildo, efficas ce severai depressioi al mecanismoi en la cerbo. La celoi estas combinitai terapioi cun audai cae vidai impresoi, do exemple cun musico cae bildoi samtempe. Depresio estas monscale granda defio por la publica sano, diras la studajo. Proximume quar como quar procentoi de la monda loggiantaro estas trafitai de tio. Circa la duono de la pacientoi estas consideratai terapie resistemai. Novai curats metodoi estas laula esplorista te amo, urge necessai. Cai musico povas cetio esti facile ali aliro al vastae appliceblezoi.